Koronavirusaren krisiatik landa, normaltasuna zen bide gabekerirat itzultzia errefusatzia gogoan hartuz publiko zabalbati luzatzen diote liburuska biziko militanteak. Hetsaldi garaian, jende hainitz gaurko sistemaren akatsaz oartu dela uste dute, eta buruzagiek lehengo ibil moldearekin esegitzeko indahak egiten badituzte ere, aldaketa baten mentura badita ikela errandauku txotx biziko militanteak. Gure ustez, eh, zerbait pastu da eh, jendearen buruan, eta eh, zerbait horrek uh, emanen du zerbait. Ez epe laburian, ez epe motzean, baina bai uh, apentzazen dugu uh, epe ertainian, eta horrean uh, alaketaren potentzial hori uh, nahi dugu garratu proiektu horrek ilan. Berrogoi bat hori aldeko da, komertsio guzietan atseman ditaikena, urririk, eta arrazoinezko argudio zientifikoak saiestu nahi izan dituzte, obra uni alde artistikoa eta emozional baten emaiteko, marikoz nahi, hortan parte hartu du baita artista batzuek ere hartako errabeki dugu proiektu uh, euh, bat ateatzea euh, testu bat laburra baina nire euh, idatzik duguna idazle batekin ez bakarrik eh, ni bezalako mil kante baten eskuz uh, eh, ere kantu bat e, eh, jurgik eginik eta ere estilo berezi bat uh, grafista den magari etxeriak uh, eginik eta Edgar Morin, frantses-sociologo eta filosofoaren egibel solasa ere irakur diteike.